Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. March 23, 1968. Nabuo ang Diocese ng Masbate at inihiwalay sa Diocese ng Sorsogon. Ito ay binubuo ng lalawigan ng Masbate kabilang na ang dalawang malalaking isla ng Boreas at Tikaw. Ito ay isa ring suffragan ng Archdiocese ng Caceres. Pinamumunuan ito ni Bishop Joel Bailon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.